Tartaloa txuloetan biziten erraldoia da. Begi bakarra du bekokian eta oso indartsua da. Mendian edo basoan harrapatzen duen edo nor jaten du. Torto izenez ere ezagutzen da. Bizkaian ostera alabari esaten zaio.